نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وأهلك يوم السلام عليكم ورحمة الله haduwar mu ta yau makasudin ta shine ba da kelar cewa daga yau an dawo karatu insha Allah ta'ala sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma malam abdulhab ya kamata a ce tun ɗazu ya fara kafin in zo amma ba san hikimar jinkirinsa ba yau kamar yadda kuka sani rana ce ta juma'a 28 da takwas ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina yau kuma rana ce ta sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan musamman tun daga hare-haren da aka kaiwa amerika a sha ɗaya ga watan satumba na shekarar bara miladiya abu ne da ya samu amerika wanda ita da kanta da sauran mutane na duniya ba sa tsammanin yiwuwar haka ga ƙasa irin america wadda take ganin tana da tsaro mai ƙarfin gaske tana da cibiyoyi na leƙen asiri da za su iya gano mai shirin kullalliya tun kafin ya kai ga cimma nasara akwai ƙungiyar leƙen asiri ta cia akwai kungiyar bincike dangane da muna manya-manyan laifuka ta fbi da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kullalliya da za a shirya wa ita kanta Amerika a cikin gida ko a wajen kuma sai kasance harin da aka kai musu duk da cewa bangare biyu aka fuskanta bangaren tattalin arziki da kuma bangaren tsaro bangaren tattalin arziki ta yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwayen gine guda biyu waɗanda su ne ramzul hadara wato wata alama babba ta ci gaban amerika aka kai su ƙasa wanda aka yi hasarar kuɗaɗe waɗanda ba za su iya gidadduguwa ba bangare na biyu sashin da aka kai wa hari a pentagon wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta america kai harin ke da wuya kafin ka ce mai sai ya kasance musulmi ake tuhuma da harin kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a 'yan shekarun baya kaɗan wanda aka kai a garin Oklahoma wanda aka yi hasarar rayuka masu yawan gaske kuma aka tuhumci musulmi da wannan ta'addanci wannan abu yasa har wannan na sha ɗaya ga watan satumba na faruwa sai ya kasance dukkan kungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi da ƙasashe suna ta ƙoƙarin yi wa amerika jaje da ya mata taziyar rashin da ta yi na adadin mutanen da sun ta sama dubu bakwai bayan adadin biliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba a gama lissafin su ba bayan karya alkadarin amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin allah ne da yake da kudura da irada ya fa'alu ma ya sha aka kunyata ta idan duniya to wannan kariya da musulmai suka yi ta wa kansu a daidaiku da kungiyoyi da gwamnatoci ba don komai bane ba sai dai irin abin da ya faru a waɗancan shekaru an tuhumce su da shi an zarge su da shi kuma kar ku manta a wancan hari wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka ɗan ɗaure sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu sannan wanda ya kai harin ya fito ɗan amerika ne kuma kirista ne kuma baya da alaka da musulunci aka kunyata to don saboda haka abinda muke so jama'a su fahimta kila amerikawa suna da uzuri komin kankantarsa na abin da suke yi na zargin duk wanda suka zarga domin lokacin da aka yi maka dukan da baka tsammanin za a yi maka shi aka yi maka kaye irin wanda ba ka tsammanin za a yi maka shi aka yi maka wata mummunar asara ba kowa ne ke da zuciya ko zuriyar bi a hankali ba ƙarshen ta sai mutum ya yi tasarrufi tasarrufi irin na rashin hankali tasarrufi irin na wanda girman musiba ya gigita shi ya dumauce zuciyarsa ta makance duk wanda ya ga wani alamu sai ce kai ne idan an ya ga wannan ya ce kai ne in an jima ya ga wancan yace kai ne shi ne abinda amerika ta samu kanta to amma tasirin abin shi ne tasirin da amerika ta ce da shi a kan gwamnatocin kasashen na yadda jira suke amerika ta yi kowace irin fassara wanda kowane irin matsayi ya sa ta yi wannan fassara su kuma su maimaita irin fassarar ta fassara mutum da yadda amerika ta fassara shi fassara wata aƙida da yadda amerika ta fassara ta fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini fassara irin ta amerika wato da yanzu a duniya yayi ake na amerikanci a siyasance a aƙidance kila har a addinance domin irin yadda amerika suke son ta yi difayin din islam menene musulunci ta yi definition ɗinsa ta'arifinsa wannan ta'arifin ake so a mu'amalanci mutane da shi yau a duniya ko da musulunci kake idan ya saba wa yadda amerika ta yi ta'arifin musulunci to kai nafin ya zama na jabu ta'arifin amerika ne na gari kuma shi ne ta'arifin da ya kamata ya zama karɓaɓɓe a duniya sa ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina domin ana fitinan al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau dubbai ne suke daurewa a america waɗanda zargi ake yi a kansu amma an tsare su yau sama da kwana 90 wani na daure an raba da iyalinsa waɗansu an kuntata musu waɗansu an kore su daga aiki haka ake a amerika a ingila da sauran waɗansu kafashe na duniya musamman na turai bayan da amerika da ingila duk suna da dokokinsu waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi wani uslubi ko sakin layi karkashin dokar su da ke nuna cewa annal muttahama bari'un hatta tasbuta idanatu wato wanda ake zargi ko tuhuma a asalin dokar su warakakke ne har sai dalili ya nuna ruwa da sakinsa cikin laifin da aka zargi shi a asalin in an ce barawo ne kai to a kundin dokoki na amerika da ingila ƙarya ake kai ba barawo ne har sai an gabatar da babbaran dalilin da nuna kai barawo ya an ce dan ta'adda ne kai ƙarya aka yi kai ba dan ta'adda ba ne har sai an kawo babbaran dalilin da nuna kai dan ta'adda ne ya an ce kai ka ne duk abin da za a zarge ka da shi ƙarya ake maka haka dokar su ta nuna amma a yau harin da aka kawo america sha ɗaya ga watan satumba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a ingila yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo mutum su tsare shi kwana arba'in kwana hamsin ko kwana nawa sai ga dama akan zargi da ba su da tabbas akan yi laifin ko bai ba duk an yi wannan domin a samu dama ta kuntatawa musulmi da musulunci to kaga ake wannan ba kalamar fitina ba ce to wannan fitina ubangiji ta Allah ya jarrabo waɗanda suke kafin mu da irin ta ko da tafi ta ubangiji ta Allah ce alif lam mim ahasiban nasu an an wa la yuftanun min qablihim nasu an shin mutane suna tsammanin za a kyale su an ya kulu amanna kawai don sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe su ba wa laqad fatanna allazina min qablihim hakika mun jarrabe waɗanda suke kafin su fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu da sannu Allah zai bayyana da waɗanda suke da gaskiya cikin imaninsu wala ya'lamanna al-kadhibin da sannu Allah zai bayyana da waɗanda suke makaryata cikin imanin ashe an jarrabu na da kafin mu ha ko ma za a jarrabe mu kisar ashabul ukhudud wadda ta tabbata cikin ingantattun hadisai ba ta nesa da ku mutanen da aka kama su saboda imanin aka haƙa rami babba aka kunna wuta a ciki shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna a kai idan su ake kama masu imanin nan ɗaya bayan ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har ya mutu hadisi ya zo da bayanin su filla filla ayoyin suratul buruj sun ba da bayanin su a dunkule qutila ashabul النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq ubangiji ce halaka ta tabbata akan ashabul ukhdud su waɗanda suka yi rami din suka yi manya-manyan ramuka domin su kunna wuta a ciki annari za ta suka hura wuta ma abincin kunnuwa izuhum alaiha qu'ud yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da hulata da jefa mutane a ciki suna zaune a ta akan manyan manyan kujeru da aka girke musu suna kallo wa hum ala ya yafaluna su din dangane da abin da suke aikatawa bil mu'minina game da mu'minai shahidu shahud suna zaune suna kallo to kaga wannan wani abu ne da ya faru a tarihi a baya dan ya faru a yau ba zai ba zai zama abin mawaki ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين kuma kuna sanar da hadisin khabbab ibn al-arat wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastanfiru lana manzon Allah kai din nan ka zuwa karba yake ba za ka roka mana Allah ba ba za ka nema mana taimako ba ga kafirai suna mana azaba muna kan gaskiya amma sun tsane mu suna wahalar da mu lokacin da yake wannan magana manzon Allah ya tayar da kai da wani bargo a cikin ɗakin Ka'aba sai tashi zaune yake ba shi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kamo shi don ya yi imani a ɗora zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba shi gida biyu sannan a zo da matsayi na karfe irin wanda ake taje gashin dabba da shi gashin tumaki din nan a rinka fuskar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da kashinsa a soka a bincika a zare ta nan gurin amma hakan baya raba mutum da addininsa ce, wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira rakibu من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى أحدا إلا الله والذئب على غنمه yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addinin musulunci har ya kasance matafiyi ya yi tafiya tun daga garin sana'a har ya zuwa hadra maut baya jin tsoron kowa akan titi sai dai tsoron kada kura a sai ubangijinsa sai dai tsoron kada kura ta sunye masa dabba walakin da kun kawo mun tasta sai dai ku mutanen da kuke gaggawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Khabbab ibn Arad Allah ya kare ta a gare shi to ashe wannan lokaci ne na fitina babban abin da ake bukata a wurin mutum tabbatuwa akan aqida akan manufa ta addini kuma fitina kowace iri za a fitina mutum dan dan adam yana da janibi biyu yana da janibul khawf yana da janibul raja waɗannan sililin abu guda biyu haka suke tare da dan tun lokacin haihuwarsa har lokacin mutuwarsa ya khaf wa yarju yana tsoro yana kuma fatan samu haka dan adam yake a ɗabi'antarsa tun yana jariri har ya fara rarrafe har ya girma har ya zama saurayi har ya zama babban mutum har ya zama dattijo a haka yake sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma nau'ikan abin da yake jin tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro ba bayan ya girma amma ka sani cewa tsoron yana nan kuma so din yana nan tattare da dan adam da yana yaro yana jin tsoron duhu yana jin tsoron kara ko ya yi wani baban kara tsoron sai yana jin tsoron bakuwar fuska ta mace ko ta namiji wanda bai taba gani ba su tashi gida ɗaya ba ko ya mika masa hannu sai makale ba ya da dauke shi in yace dole sai ya dauke shi sai yaro ya fushi da kuka saboda mai tsoro to bayan ya girma kuma waɗannan ababen da ke jin tsoro na yaro kuma suna canjawa yanzu nau'in abin da ke jin tsoro a halin samartaka daban da abin da ke jin tsoro a da bayan ya fara haihuwa ya zama magidanci nau'in ababen da ke jin tsoro daban da abin da ke jin tsoro a da haka lokacin da yake yaro yana so yana son dariya yana son wasa yana son ya dinsa kan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin hatar karinta tana tallafa da shi yana son kaza yana son kaza yana son kaza bayan ya girma fa yanzu babu ruwansa da cinyar mahaifiyarsa yana son takutuwa da abokanai yana son sinima yana son filin kwallo yana son bidiyo game yana son wasan sunoka yana son kaza ko yana son karatun qur'ani ko kiyamul laili ko qira'ar qur'ani ya danganci me yake so ya danganci me yake jin tsoro haka dan adam yake bai da khawfi raja baya da kadiya da a dabi'an taka Allah ya dace to tun da dan yana da wannan janibin guda biyu dukkan wanda yake son ya canja ya fitinu dan adam zai lura cikin waɗannan janibin wanne ya fi karfi akwai wanda in ka biyo masa ta fuskar kuɗi ba za ka iya fitinarsa ba in ka bi masa ta hanyar mace ba za ka iya fitinarsa ba ta hanyar mukami ba za ka iya fitinarsa ba amma in ka bi masa ta hanyar duka da ɗauri da kisa barazana da kisa mai yiwa sai ka fitine shi akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da ɗauri da zagi da mai ba za ka iya canza ta amma an ka bi masa ta hanyar kwaɗaitarwa sai ka fitine shi haka dan adam yake da bangare guda biyu na taɓa ganin wani ɗan kwaya amma a lokacin baya cikin kwaya din an dai kama shi da laifin yana fataucin tabar wiwi za a shiga da shi police station na baki yan sanda ana kama shi da karfi shiga ita me kuke tura da karfi nan gidan fa ina da gado ko an mutu sai an bani rabona a ciki me kuke tura ma'ana baya mai ba ya da tsoron yanzu nan sa shi a sel ba zai sa jana shan tabar wuyi ba kai shi gidan maza su sa jana kamar da ya abu ta wata hanyar daban inda akwai malaman ilmin nan da suke magance matsalolin dan adam a lura ta wata hanyar a magance to kaga haka ake bi mu dan adam ko a fitine shi da samu ko a fitine shi da rashi kowace fitina ce kowace fitina ce to so ake duk yadda aka fitine ka tsaya akan manufarka ma kana Allah li yadhal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz al-khabith min al tayyib wa ma kana Allah li yudlakum ala al-ghayb walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim Allah ba zai kyale mu ne ba dan kawai sun yi da'awar imani har sai ya jarrabe su ta hanyar jarrabawa za a bayyanar da nagari daga wanda yake bara gurbi ba nagari ba Allah ba zai kyale ku ba sai an jarabe ku dan a bayyana da wannan to saboda haka babban abin da ake so tsayuwa akan mabda akan manufa kuma a nan cikin gida najeriya ta yake daga cikin kowace kasa daga cikin ƙasashe na duniya tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin ta irin yadda sa iya shiga waɗansu ƙasashe na duniya tunda mu ma bil adama ne yadda sauran suke bil adama ba ma iya zare kanmu daga ciki to amma sai dai wayayu daga cikin mutane sawa'un a matsayin su na ɗaiɗaiku ko a matsayin su na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma wayayyar al'umma ita ce wadda take da tsare-tsarenta nata na kanta ba tare da tasirantuwa da wani abu na waje ba e ba su iya yiwa ka gudanar da kanka kai kadai ba tare da ka cutanyi da wani a waje ba amma abin da ke zuwa a waje iri biyu ne akwai mai amfani akwai marar amfani sai ka ɗauki mai amfanin da zai amfani ka a duniyarka ba zai cutar da kai a addininka ba ka yi aiki da shi sai ka watsar da marar amfanin da ba zai amfani ka ba a duniya ba zai amfani ka ba a addini ko akwai amfani na duniya da cutar ma mai yawa cutar addini sai ka watsar da shi gefe guda duk al'ummar da ta zama haka a matsayin ta na al'umma jama'a da suka zama haka a matsayin su na jama'a mutumin da ya zama haka a matsayin sa na shi kadai to shine mutum mai takakken yanci a duniya kuma shine mutum waye kuma shine mutum da ya san ya kamata amma mutumin da zai dauka duk abin da ake yayin sa a duniya in ya kunno kai cikin kasarsa ya iya bambancewa farko ma dai baya da rariya da za ta tace masa mai kyau da mara kyau baya da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfanin abu shi ake yayi a duniya kawai zai dauka yayi kila sai ya dade yana yi ya gano abin baya da amfani ko bayan ya fada cikin wata illa to wannan shine ake kira mutumin da bai waye ba sawa'un mutum ne a matsayin sa ne shi kadai ko al'umma a matsayin sa na al'umma daga cikin abin da turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shine mamaye kasashen amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye duk irin yadda turawa suka bayyana kaunar mu a sarari a zahiri da hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala ko cutar falara ko cutar kurkunu ko dundumi ko dukkan wata matsala waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako a gaskiya wannan ba shine mizani na cewa suna kaunar mu ba su a wurinsu da makami da ake amfani da shi a wurin yaƙi da alkama ko garin fulawa da za a raba ko kwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala dukkan sunan su makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufar sai a amfani da shi akwai lokacin da adadin kilo kaza ne na alkama zai sa a cimma nasarar sai a amfani da ita akwai lokacin da kwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa an cimma nasara sai a amfani da wannan kuma yana daga cikin manufarsa da suka dauka a yanzu shine duk inda zaka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance to ba matsayi ba wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka ci nasara domin sun yadda yaƙi kamar kasuwanci in dai ka zuba jari naira dubu ɗari kace kasuwar sabon gari yadda kake fatan samun naira dubu goma ko ashirin su hau kai akwai yiwuwar ka fata naira dubu goma ko dubu ashirin kuma to sun san a yaƙi a kowanne don ragoncin wanda kake yaƙi da shi duk ƙarfinka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da kai ba ta fuska ɗin tun da yaƙi ɗan yaudara to sun san da haka sun ko ba sa san hasarar rai ko guda ɗaya ne inda za su yi amfani da makami sama da alkama ko garin fulawa ko kwayar magani su ƙi yin amfani da waɗannan da suka ɗauki makami ne in ba sojojin su bane za su rike makamin ku za su ba makaman su kashe kanku ku kashe kanku to wannan sun yadda yin amfani da makami ta fi sun nasara sama da kowace da haka suka rusa somaliya aka sa yake na cikin gida da aka suka rusa liberia da haka suke rusa sierra leone da haka suka kashe burundi da haka suka kashe rwanda da haka suka kashe congo kinshasa da haka suke son su ragargaza su ya galgala wato anishin sudan tsakanin kudancinta da arewacinta da haka suka lalata kasashe da dama kuma suke son su yi amfani da wannan don lalata da wargaza aniyar najeriya za ka yi mamaki ko a liberia ko a Kongo Kinshasa ko Burundi ko Rwanda ka nemi kilo na alkama da kudin ka ba za ka samu ba amma harsashi ko nawa kake so za ka samu bindiga kowace iri ce kuma za ka samu yaron da idan hancin sai ya ke bai san yadda zai yi dan kai ba yaro dan shekara tara dan shekara goma dan shekara sha biyu zai iya sarrafa maka kowace irin bindiga a duniya tun daga yar karma pistol har zuwa clashing cup har ya zuwa mashinga yaro zai iya sarrafa ta yaro dan shekara tara hancin takalmin sa ba zai iya gyara ba to yaya aka yi ba a fataran makamai a dukkan inda ake yaki amma ake fatarar abinci sai a rasa alkama da fulawa da shinkafa da madara amma ba a rasa bulan da bindiga ba daga ina ta zo kuma bindigogin da bulan din ba a nan kasar da ake yakin aka yi su ba duk wannan wani abu ne da shugabanni ya kamata su tambaye kansu a kai muna faɗin wannan magana don mu ya shugabannin mu tunani kan matsalolin da suke fuskantar wani lokaci siyasa ta kan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce mun yi kuma yana daga cikin kasawar shugabanninmu idan ba na tare da kai a jam'iyyar siyasa to wannan na nufin babu wani alkhairi tattare da ni da kai za ka karu da shi har sai lokacin da na dawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka wannan kuskure ne kuma rashin wayewa ne yana daga cikin kasawar waɗansu daga cikin shugabanninmu idan muka yi sabani ni da shugabana akan abu biyu ko uku to kada mun yi ittifaki akan abu casa'in da bakwai ko da takwas to ba zai yarda da ni ba a matsayin in ba shi shawara ko in taimake shi ko ya karɓo wani bayani na da zai taimake shi har sai lokacin da na yadda na yi masa biyayya cikin abu ɗaya ko biyu ko uku nan da muka yi sabani wannan kuma kuskure ne kuma rashin wayewa ne duk wanda ya gina haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa ga misali da kusa za a haife ku a gida kana da yayye ko kanne uwa ɗaya uba ɗaya kuɗi amma ba ku yi ittifaki a cikin kowane abu na rayuwa kuna tare a cikin waɗansu al'amura amma kuma kun saba a waɗansu da yawa ga matarka da za ta biya su zaki ka ɗauko su daga gidansu ka kawo ta gidanka ka ce da ita ka ba ta sutura ka kula da magani da meye ta amma ba ta tarayya da kai a cikin dukkanin manufofinka akwai abin da kawai kara suke maka to ya ƴaƴan su gida kake sai sun yi sai sun yi da kai ɗari bisa ɗari kan duk abin da ka zo musu da shi ƴan gidan kuma ba yadda da kai ba akwai adalci yaya matan waɗansu kake son su goyi bayan ka ɗari bisa ɗari matar ka ta gidan kawa ba ta goyi bayan ka ba ɗari bisa ɗari dan kuma da ka haifa bai goyi bayan ka ba ɗari bisa ɗari wanka uwa ɗaya uba ɗaya bai goyi bayan ka ba ɗari bisa ɗari wannan shine rashin wayewar mu dukkan wanda ya dauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba sai sun yi da shi dari bisa dari ba zai yi ba ba za ka yi mu'amala da kowa ba a duniya sai dai ka koma dokar daji kai kadai ka zauna amma in cikin bil adam kake baka yi sai an saba ba. yanzu tare muke waɗansu shekara biyar waɗansu shida waɗansu bakwai waɗansu goma waɗansu kafin haka waɗansu kasu da haka amma dole hakuri muke da juna dole tana ra'ayin baka haushi ba yadda ka iya kai ma wasu rana ba ka bada wasu ba ni ma ba yadda na iya to haka rayuwa ce daga lokacin da zaka ce ka'idar shine ba zan baka haushi ba ko ni in ce ka'idar shine ba za ka bani haushi ba ko ba zan saba ma ko ba za ka saba min ba daga lokacin na nemi abin da ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka irin waɗannan bayanai da nake yi suna daga jiran zango saboda masu sauraron su a gabana amma ban mamaki su yi dogon zango zuwa wajen saurare masu nisa akwai abin da zan faɗa kila da na dabda ne nake akwai abin da zan faɗa da wani nake yana cin nesa ke eh, din da kai nake akwai abin da zan faɗa wani ɗauka habaici ne a ba habaici ba ne na san ka faɗa haka na faɗa na san ka fahimta da haka na faɗa kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ni ba zai fahimta ba sai kai din yi kai ne zaka fahimta kila ku zaurancen magana da sayan magana amma dai karshe din dai da kai nake idan muka fahimci haka a rayuwa mazanmu da matanmu shugabanninmu da mabiyanmu za mu samu hutu mai yawa kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne ba za mu saba ba za mu saba abinda aka ce kar mu yi gaba kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne sai mun yi ittifaki ɗari bisa ɗari abinda ake so mu yi ittifaki a kaso mafi tsoka cikin al'amuran dan mun yi sabani a waɗansu Ruka, sai mu yi hakurin zama da juna ko mu yi kokarin ya zama warware sabani ta hanyar tattaunawa in muna son mu warware sabani kuma kar mu ce a zama ɗaya ne ko a zama biyu mu yi ko da zama ɗari ne kai mu kara ɗaya a kai in mun san na ɗari da ɗaya ɗin zai haifar da alkhairi kar mu kosa da juna kar mu gajiya da juna ba ba abin da ake so kowane ɗaya daga cikin mu yayin da ya saba wa dan uwansa kan fahimtarsa ya zanto ba son zuciya ya ba a iyakacin gaskiya tsakaninsa da Allah gane yake wannan shine daidai to wannan shine ake bukata ba wai na saba maka bane dan kawai in cimma wata manufatawa ko dan in taya wani mai fada da kai ya fada da kai na saba maka ne dan gamsuwa ta da abin da nake kai shine daidai kai kuma ka saba mun dan gamsuwar ka da abin da kake kai shine daidai a tsakanin mu da ni da kai in kowa na yi tsakaninsa da Allah mutuwar mu akan wannan sabanin ba za ta jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ba amma idan na saba maka dan in more ko dan in wani fada da kai ka saba mun dan ka more ko dan ka wani fada da ni to kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi ko ni na mutu a wannan yanayi mun mutu a cikin wani abin da ba zai jawo mai shi yardan ubangiji saboda haka sai mu yi hattara mu musulmi duk yadda kafirai za su su ci nasara a kanmu zai musu wahala kamar yadda zana faɗa muku a masallacin juma'a yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu amma musibar mu shine mu da kanmu mu cutar da kanmu ko a amfani da bargurbin cikin mu don a cutar da mu kuma Najeriya a matsayin ta Najeriya gatan najeriya shine musulmai da suke cikinta inda ba musulmai ne a cikin najeriya ba kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a najeriya ba da yanzu ba mamaki abin da ya faru a liberia da sierra leone da rwanda da burundi da congo kinshasa da yanzu shine ko rubin sai ke faruwa a najeriya musuluncin da ake yi din komin kankantarsa musulmin duk da rabi al'ada rabi addini ake tafiya a waɗansu ɓangarori amma koyarwar addinin tana da tasiri ko yaya take wajen rage mugan laifuka da kuma ayyuka na ta'addanci wani wanda da ya karshe shiga ƙungiyar leƙen asiri ta rasha kbg sunan ta KJB ina jin ko eh? KGB yadda na faɗa da farko shi da kansa ya ce a jamhuriyoyi da suka hadu da suka gina tarayyar rasha bincikensu na leken asiri ya nuna musu inda aka fi ko ina rangwame da karancin ayyukan laifuka su ne kasashen da saba'in zuwa tamanin cikin ɗari ɗinsu musulmi ne suka mamaye su ko da a tsohon tarayyar rasha yace da suka yi bincike yace sai ya nuna musu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi ne yace amma kar ku manta ni ba musulmi bane ba wallahi haka ya faɗa yace kar a manta ku shi ba musulmi bane yace amma bincike ne wanda ya yi kuma yaji gaskiyar sa ba yadda iya dole sai ya faɗa yace Allah hakika ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci yace kawai illa iyaka inda ta zafi a gyaggyara ta kaga shi yana faɗar tunani irin nashi inda ta yi zafi a ɗan gyagya ya ce amma kowane tsari da muke shi da shi a duniya ya ce mun ga kasawarsa ya ce ita ko har yanzu ba mu kasawarta ba sai dai mu ce mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba ya ce kuma shari'ar musulunci ce take da fadi na karɓar kowane irin sabon abu da zai zo tana da fassara da ta bayar da dama a yi masa shi amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru jiya dan su shata me zai faru yau amma ba sa iya hasashe kan gobe da jibi ka duba da inda ake wannan rigimar duk inda ake wannan rigimar ta cikin gida yakin ba sa na kamar a mutu ya ki ci ya ki cinyewa sai ka samu inda kafirai ne suka fi yawa a ciki su burin da din su ruwan da din su labiyar da aka yi da inda ake yi guda ɗaya ne inda zaka ce eh akwai musulmi da yawa shine Somalia wannan kuma an shigar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin faɗin sa bane ba shi ya kawo Somalia ta samu kanta a halin ta cikin amma abin da nake so an kai gare shi musulmai a Najeriya su ne gatan Najeriya na zaman ta kasa guda ɗaya a yau idan kace zaka zare musulmai daga Najeriya to ina ne zai zama Najeriya domin tun daga jaba idan ka taho misali dauko daga jaba din har ka dangana da kwangwalam a nan arewa ko ka dangana da banki a nan gabas ko da su illela a yamma maso arewa da su ina ne duk za ka dangana wuri ne inda idan ka hada ka cakuda ka cakuda dai musulmai din ne ke daukan tamanin da biyar zuwa casa'in cikin ɗari daga jama idan ka shiga ilorin ka dangana kuma har Legas in dai baka ba musulmi sittin zuwa sittin da biyar cikin ɗari ba to za ka ce ana tare 50-50 to babu yadda za a yi ka ba arna ke na wajen gaba daya a kudu maso yamma ke kenan yaroba lan gaba daya to idan ka dauki kuma sauran kasashen su kuma na gabas din kuma nan ma da akwai musulmi a sassafe a can da can da can da can da can to sai kamar ina zama Najeriya in ka cire musulmai gaba ɗaya sai ina ya zama Najeriya ba yadda zaka da zama Najeriya a ka ce to kai zaka bi majority ne na kowane yare Hausa musulmai ne Fulani musulmai ne Kanuri musulmai ne majority na Yoruba musulmai ne to amma majority na Igbo Kirista ne wane ne wane ne Kirista ne to sai ka ce duk yaren da suke majority din su musulmi ne yankin su sai zanto musulunci yaren da suke majority din su arna ne sai zanto yankin su sune kuma sune Najeriya waɗannan su kuma an kore su misali zamanin ka kasar inyamare za su zauna lafiya su da mutanen kalaba a yau a ware kasa a ce an basu su kadai wallahi ba za su zauna lafiya ba gatan su ne mu dai musulmai din muke wa kasar gata ba zai yiwu ba to ashe muna da kima a kasar in mun rike kimar mu da mutuncin mu da darajar ko muna da yadda za mu mamaye kasar in yi mu amfani da damar da Allah ya mu damar muke daban-daban damar muke na mulki damar muke na siyasa mu ne fa muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene iyayen mu musulmi a nan kasar bature ya same su da riga babba da damba da rawani da takalmi duk komai ba da bature bane bai zo ya bai mai iyayen kafin ya zo suna da shi musulunci ya ba su amma yawanci waɗannan yarukan da suke maguzanci bature ya zo sa su kirista tsarara ya same su daga su sai ganye sai ya ba su riga muku ba abinda da bature zai faɗa mana ya same mu da tufafin ya same mu muna mulki da shugabannin mu ba shi ne zai koya mana mulki ba su ko wancan ya same su ba su da shugabanni shi koya musu da ake mulki kuma tasirin me yake bin waɗancan yanzu cikin arnan kasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman dai irin daga lokacin abacha zuwa lokacin baban gida a baban gida zuwa lokacin abacha kun san an samu manya manyan arna a zamanin kwasuwa suka fi shahara a cikin ministocin baban gida katon arne da ya fi shahara kun gama ba yan Najeriya ne. to a lokacin baban gida shine wa cikin dai shahararruwa kai don karbali wanda ya yi ministan tsaro akwai john shagaya wanda ya ministan harkokin cikin gida to a lokacin a bata wani babban arna ne lalle ka tarbiya hussein kan ai babban arna ne kan kowa ya san wannan ya yi siya a kasar nan to jarmai din nan yanzu fa wai shine sardaunan lantan bai eh, haɗa jarmai da sardauna ita sarautan sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko taitil na sardaunan na wane ne amma yana ganin ba zai kima ba sai ya rataya shi a jikinsa ka san sardaunan yanzu kala kala a ko'ina akwai da kano ne da ina ne da ina ne amma dai the original one guda ɗaya ne shine gamji don fara namiji uban yan boko Allah ya kasar gafara amma da sauran photostat ba su gawa mu zarfi mu abinda wannan ke nuna ba tasirin mu fambos rajos haka sarautar suke kasan sana suna har nasara da ban maki sai da mutu akan kujera kuma babu wato Thank you. ko mutum ba riga amma ga tsakiya to bai amfani tsakiya babu riga ka san daga nan ne mutanen mu suka je suka koya bambon cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci ga akwai lalacewar da mutanen mu dan suka je suka zama fadawan bambon dan su nuna masa yadda ake sarauta da mutanen da suke zero mu da muke da tasiri akan su ba suna suke da minna akan mu ba so dukkan waɗannan damammaki ta fuskar siyasa ta fuskar shugabanci ta fuskar albarkatu da Allah ya mu a yankin mu damammakin da in mun yi amfani da su yadda ya kamata to za mu canja kharifa ta Najeriya kharifa ma kuma Najeriya sai mun canja shi to amma yin amfani da damar sai ta dace ita ce muka kasa musibar mu ita ce a tsakanin mu da juna abin da ke nuna mana musibar mu ita ce a tsakanin mu da juna yanzu family din abacha ubasan je kama ya tsare da waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin abacha musamman shugaban dogarawan abacha al mustapha major al mustapha da su wane ne su wane ne zargin su ake yi kan abin da aka ko da yake abdulsalam ne ya tsare su ya bayar da su gado ga ubasan shi kuma ya ci gaba da tsare su yau kusan shekara uku suna tsare akwai wata takarda da waɗansu yan kai wani analisi haɗawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abacha da su Mejo al mustapha da sauransu da aka tsare da kuma nan gefe ɗaya yan ofisi su fashi wansu gani adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan dogarawan abacha da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan yan ofisi kwamfam ɗari bisa ɗari sun yi kisan kai a can ana zargin sun kashe mutum ko ɗaya ko biyu kuɗi sun yawa ka ce goma a nan sun kashe mutum saboda dubu uku a nan babu hasarar dukiya a nan akwai hasarar dukiya ina ba da an fahimta wato yadda suka zai ba ka mamaki sai ya kasance waɗannan dannan waɗanda zargi ake yi yau suna tsare kusan shekara uku ko ba san ranar suke su waɗannan waɗanda laifi suke da shi ɗari bisa ɗari an kama su ba su yi 24 hours ba an sake su kuma ƙarar da aka kai su kuma an kori ƙarar an ce ba su da laifi a yau gani adam na iya tsayawa ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin tutar ofis yana so dukkan waɗannan ba ta'addanci bane ba rashin mutunci bane ba a wurin manyan ko waɗansu daga cikin shugabannin talakawa ko aka kashe duk wanda aka kashe a rikicin ofisi a Lagos sai gama da ko dan Kano ne ko dan Katsina ne ko dan Zaria ne ko dan Barna ne ko dan Sokoto ne babu wani yunkuri kwakwara da zai hana faruwar haka da gwamnatocin waɗannan jihohi suka yi na a zuwa gani mun yadda cewa gwamnatin jihar Kano a wannan lokacin ta tura wakilai sun je sun yi maganganu a Lagos masu kwari su wane ne dafti gwamna ya je um, wannan ya san wannan kwamar da wada wada waziri sun je sun yi wannan kuma an sake su duk wani mutum da yake na waɗancan mutane dan siyasa ne sarki ne na gargajiya ne gwamna ne dan boko ne dan jarida ne ɗari bisa ɗari yana tare da ofisi muku a nan cikin waɗannan mutanen namu da aka kama sawa'un mun ce musu family da gida a bace ko tsofaffin jami'an gwamnatin sa ba wani gwamna da yake tare da su ba wani minista da yake tare da su ba wani sarki daga cikin sarakunan mu da yake tare da su ba wani malami da yake tare da su babu wani kowa da yake tare da su ba wata jarida da take kare su amma a can gurin gaba ɗaya su suna tare da su gaba ɗaya gwamnonin jihohin Legas da Ogun da Ondo da Osun da Oyo da waye duk gwamnonin ADT nan suna tare da tsannan mutanen su gani ana ɗari bisa ɗari ba da ba babu mutum ɗaya da yake tare da tsannan mutanen a nan ɓangaren arewa tun lokacin da ake rikicin su ko lokacin da ake karar su ko an kai su kotu idan an nuna a NTA duk wanda kace gani cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin abacha din yake zuwa a wurin ya zauna shine wani tsohon minista a Maiduguri din nan ya kira su noma Ali ko a nuna yan tayi shi za nuna ya zazzare ido ya haka ba Allah ba kowa sai wancan mutumin na da shi kuma yana hayaniya ya zage-zage wani lokacin a wadanar yana zage-zage wani lokacin a voa da bbc da hayaniya da sauransu to kuma sai wa

da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar Kano ta ɗauki kuduri cewa dama ko Allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun shayin surutu a kan cewa dan me ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa da kasar inyamurai ba sa shiga cikin tashoshi su ɗauki ko su ajiye fasinja sai sun je cikin sabon gari suna amfani da wannan wajen fatocin kwayoyi suna amfani da wannan wajen shigo da makamai suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da ya shafi Kano amma su shigo garin mu wai ba za su je tashar su dauki fasinja ba ko babu wata lokal kamman da sai su karɓi rabe nudin su har sai sun je cikin sabon gari aka ce wannan cin mutunci ne Kano line idan ta je idan take ajiye fasinja a can suna ba ta ma idan Borno Express sun je idan katsina transportation corporation sun je idan yankari sun je idan yobe layin sun je idan gombe layin sun je me ake ba su a can wurin amma za su shigo kasar mu kuma su nuna sun fi karfin doka a kasar mu kano fa kano state ta yi doka cewa lallai idan sun zo yanzu sun kaje a tasha ko a bayan gari yanzu sun karya dokar cikin sabon garin suke zuwa su ɗauka ko su aje amma shi mai ba gwamnan kano shawara kan harkokin a ba addini ba addinai yace shi ma ce har ma buzanci har komai da komai tunda idan ya ce addini aka ce musulunci kaga abin da ya karanta na bori da bokanci da shakiyanci ba zai shiga ciki ba amma idan aka ce da bori da komai kaga da addinai bai ba da shawara kan harkokin addinai da musulunci da maguzanci da yahudanci da kiristanci da bokanci da dukkan wani cici na iya shege duk shi zai iya ba da shawara kai me yasa bai magana kan waɗannan ba waɗannan inyamurai ba sa barazana ga Kano amma Ja'far ne ke barazana ga Kano duk wani coci a sabon gari bai zama barazana ga Kano ba amma masallacin Usman bin Affan ko masallacin Juma'a Dorewa shi ke barazana ga zaman lafiyar Kano haka ya rubuta takarda ya yi kofi ɗin takardar zuwa ga gwamna ya yi kofi zuwa ga commissioner of police director ss chairman na kansu ulama da waye da waye ya rubuta musu kofi hudu bar mata sati biyu da ta wuce ta tashin hankali ce tana barazana ga zaman lafiyar kano dukkan yan daba da ake da su ba sa zama barazana ga zaman lafiyar kano dukkan coci cocin da aka kama dan sama da makamai lokacin da aka yi rikicin kano na kafin ramadana duk wannan hayaniya da aka yi da kano da motoci da aka kama kiristoci sun shigo da motoci da makamai duk ba sa barazana ga zaman lafiyar kano waɗannan mutane guda biyu in wani rikici ya faru a kano su ne da shi wannan mai bai gwamna shawara impossible kenan da bala dpo duk wani rikici da zai faru a kano su ne don sun sun kamar da fada da addinin musulunci sun kamar da fada da sunar manzan Allah mu kuma mun kamar da kare sunar manzan Allah shi bala yana amfani da kasancewarsa dan sanda shi kuma wannan yana amfani da kuma ba su da gidajen yan bori kuma ba a bori da su su ba yin iska bane mun san a cikin yan sanda akwai da yawa wanda su ba haka suke ashe kaga ba muna magana da yadda hukumar yan sanda gaba ɗaya ba ba na ga hudunsa a matsayinsa na dan bori da shi muke magana lokacin da muke magana da impossible ba muna magana bane ba a sa na wakilin tijjaniya a cikin gwamnatin jihar Kano a ah. ba yan tijjaniya aka tuntuba suka bayar da sunansa ba muna magana ne a matsayinsa na wakilin yan bori a cikin gwamnatin jihar Kano boka a cikin gwamnatin jihar Kano ko ba muna magana ba da gwamnatin daga alifinta zuwa yawon dinta muna magana da shi da ofis ɗinsa da yake amfani da shi na ba da shawara don ya ci mutuncin addinin musulunci don kuma ya ci mutuncin dukkan wanda yake da kishi na shari'a musulunci da wannan muke magana don haka muke kira ga dukkan bangarori guda bangaren kwamishinan 'yan sanda ya san matakin da zai dauka na doka wanda ya dace da bala bangaren mai girma gwamnan jihar kano ya san matakin da zai dauka na doka wanda ya dace da impossible amma ba za mu mu bari su yi amfani da wannan damar ta su na su ce mana mutunci mu zura musu ido ba zai yiwu ba sun yi kaɗan ba su isa ba kuma ba su kama sun isa amma muna da lokaci da muka bayar da dama ga waɗanda suke ƙarƙashinsu na su magance matsalar ta hanyar da suka dace ba mu ce su zalunce su ba amma mu su mana adalci muke bukata ba mu ce su kama su ba laifi ba su kama su da laifin da ke ya tabbata na su kuma yi musu doka da ta dace da su ba mu aka yi wa gata ba mu ba abin da suka tsare mana ko ba sai sun tsare mana ba amma zaman lafiyan Kano aka yi wa gata mun ko san zaman lafiyan Kano wajibi ne a kan. da yana taya a karan farko akan mai girma gwamnan jihar Kano wajibi ne da yana ya a kan kwamishinan of police na jihar Kano wajibi ne da yana taya a matsayi kan darata SSS na jihar Kano wajibin su ne su wannan su kalli wannan yana cikin mu ko baya cikin mu dukkan mutumin da ya kwana ya tashi a Kano ko dan sanda ko wanda ba dan sanda ba farar hula ko ma'aikaci lebura ko mai kuɗi wajibi ne gwamnatin jihar Kano ta kare lafiyarsa ta kula da zaman lafiyarsa kuma a gwamnati ta demokuraɗiyya dan Allah abin da muke so gwamnati ta je majalisa ta daga wannan mai bada shawara ta cewa 'yan majalisar jihar Kano da Allah a ci gaba da shi ko a jefar da shi ba demokarasi ake ba gwamnati ta nemi bayanai an rafa america neman bayanai suke yi kafin su kare kai a afganistan yaki sai da suka ce ga takardar neman bayanai aka zagaya ta hanyar takarda ta hanyar kwamfuta ta hanyar wane ne wanda yake ra'ayin yaki ce a yaki wanda yake ra'ayin ba a yaki ce ba ra'ayin yaki ba majority na jama'ar america sun yarda a je a kaiwa afganistan hari kafin amerika ta fita idan bashi za a dauka haka ne in bashi za a bayar haka ne in wata matsaya za a dauka babba wanda ake jin tsoron mutane na iya bore haka ne to dan Allah gwamnatin jihar Kano ta nemi bayani daga al'ummar jihar Kano birni da kauye da karkara kan a ci gaba da shi ko a ajiye shi shi mai ba da shawara ta ga wani sakamako za ta samu billahi la ilaha illa huwa na san kashi mai yawa na tsanar gwamnatin jihar Kano da ta samu billahi lazi daga tafiya da wannan mutumin ne Allah wallahi kuma kashi mai yawa na ƙuri'a da gwamnati za ta rasa a zaɓe ya danganta ga yadda ta tafi da wannan mutumin Allah ko gwamnati sun sani ko kar ta sani bambancin mu da sauran shine za mu faɗa ko me zai faru ya faru bambancin sauran kuma suna jin tsoron kansu faɗa yadda muka ɗauki addini ba wai yayi bane ba aqida ce a zuci mun yadda a mutu a kai shiri muke na mu mutu a kai ba wai shiri ne na zamu janye watan wata ba ba wai shiri ne na yayi ba wanda muke ki kawai don kasancewar garinsa ko yaransa ko jam'iyyar siyasarsa don haka ne ma mutanen masallacinmu da masallatan mu duk inda suke ba ma kadan da nasu jam'iyyar siyasa guda daya mukan ce ko jam'iyyar ko ga dama ku yi ku shiga kuma dukkan ba ma ce musu sai dan takara kaza za ku zafa a'a duk wanda zai muku adalcin rayuwa ya yi muku aiki ya kare zaman lafiyan ku ilimin mutuncin ku rayuwar ku ku kada masa ƙuri'a sai ba ma faɗa da wani mutum wani babu shi. da zai shige mana gaba ko da waɗannan mutane guda biyu da na zana ai barnar su ce da fasadun kowa ya san na nuni amma ba fa muna faɗa da personal gangan jikinsu ba ne. a yau bala ya tuba daga ta'addancin da yake yi da ɓarnar da yake yi a yau impossible ya tuba daga boka bokanci da sihiri da dabo da rufa'in da yake yi muna tare da su amma babu yadda za a yi kaunaci mutum ko mun dangantakar mu da shi yana wannan shakiyanci kowaye haka wannan ita ce aƙidar mu da ya kamata kowa ya fahimta kuma ka lissafa ma duk inda za ka lissafa mu ruwanka ne ka ce mana 'yan ta'adda ka ce mana marasa kunya ka ce mana yan izala ka ce mana yan zulzala ha duk abin da ka faɗa ka cika wannan da ita ce aƙidar duk abin da ka faɗa abu na ƙarshe ajiya wani dalili ya kai ni kaduna na tattara yan uwa limamai sun yi mitin limamai na juma'a kusan na sama da kashi saba'in cikin ɗari na limamin masallatan juma'a sun haɗu akan wani mutum daban ba nan gurin musibar kano waɗannan mutanen guda biyu ba to a can gurin kuma wani shi ma daga nan kano ya tashi ne can wani profesa ɗahiru yahaya shi kuma ya je can yana kaduna polytechnic shi kuma ya zama ɗan barandan ƙungiyar kan ƙungiyar kiristoci na najeriya aikin sa yin amfani da matsayinsa da mukaminsa da kasancewarsa professor da daddan lecturer a wannan wuri dukkan wani head of department musulmi kirista sun shirya planning din yadda za a sauke shi a daɗa kirista ya biya sa kuma mai aiwatar musu da wannan sarkin yakin su shine wannan profesa ɗaya yaya waɗanda da wai ɗan kano ne to jiya masallatan juma'a gaba ɗaya suka taru suka mitin akan yau kaduna gaba ɗaya za a kunuta tsine masa albarka to dazu abubuwan suka min yawa a masallaci ban faɗa muku shi ba shi ne yanzu nake kaza'i amma da zai kamata in faɗa akan mimbari cewa dai kun ji abin da mutanen Kaduna suka ce Professor ha yana cutar da musulunci saboda ka suna roƙon a tsine masa albarka ko kuma mu ce mu ce dan kare ce kar a ce mun yi ta'ayinin wani mutum mun tsine masa ya ubangiji duk mai kawo addinin musulunci zagon ƙasa duk mai kokarin cutar da musulmi ko a jami'o'i ko a manyan high institutions din ko a cikin gwamnati ko a wajenta ko ɗan sanda ko soja ko wani mai sana'a tashi ciki kaɗai duk wanda yake kokarin ya kawo wa addinin musulunci cikas ya cutar da musulmai ya haifar masa baya ya ubangiji ka tsine masa albarka ya ubangiji ka rusa zurriyar gidansa ya ubangiji ka wargaza aniyarsa ya ubangiji ka wulakanta shi ya ubangiji mai yadda shi iccen darni ya ubangiji lalata shi kaga anan wurin kowaye ya shiga ciki Allah ya hada shi da musiba dukkan wani bala'i da rashin kwanciyar hankali Allah hada masa duk mai cutar da musulunci daga nan zan daga والصلاة والسلام على أتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين don malami ku ya dauki zafi kuma shi ku dauki zafi ai bai kamata ku yi haka ba abubuwan su masa yawa kuma ya faɗi abubuwan da yake damu da musulunci to amma farko addu'a za ma mai shi cewa Allah shi shirye shi shi ne fa a shirye hannu Allah A akan makalla kuma ba mu tsine masa ba mun ce mai cutar da musulunci eh, a nasan san zaka zo ka ci gyara shi yasa ba mu yi ta muna nan a sunna ba mu ba mu kaucewa ta farkin sunna ba takfirul ne shine ahlus sunna suka hana a nuna wani a tsine masa amma a jumlata cikin taro dukkan wani mai cutar da musulunci Allah tsine masa wanda ya halatta korin jaye ne kuma sai ya koma kan abin da yake akwai kusan ya amana wanda Allah ya daura ma malamai naku ko da suna da taksir ba za su ba da haƙƙin yadda ya kamata su yi ba suna iya kokarin su dai su maku bayani ko mai iya fahimta abin da Allah ya ba su mulahazar da muke yi na tafiya kamar ranar tafsir za a gan nan ya cika ko wuraren karatuka a gan alhamdulillah ko wa sahawat na musulunci abin da yake rage mu abu guda uku wanda nake so shi malam ko a gaba Allah zai iya bada amanan da ya bayar ke shi su kanshi da sa Allah zai iya bincike shi ya yi shi don Allah ko ba don Allah ba amma alhaƙi ya bayani ya yi a mimbar ne ne kuma da za a iya cewa rayuwar shi yana cikin haɗari to mu abin da ya sa nake son maku nasiya yayin da na tafi sojiya shekaru biyu da suka wuce baki ɗaya malamin jami'a islamiyya tamanin bisa ɗari yan misra ba dan sojiya dan sojiyan kaga mai shara ko mai koyar ibtida'iya amma tambayi man jafar kafin mu fita jami'an nan ba masir ba za a kirga su goma ba an sa su sun yi karatu an sa su sun zama mutane a shekaru goma sha sun zama mutane sauraka in ka tafi jami'a yanzu wanda suke rike jami'ar sama da kasa baki ɗaya na malamai in ka sani malam ne ke fara cikinsa a cikin kasashen sai yake cewa shekaru 20 da suka wuce ba ka yi ka ce sallan tarawihi goma sha ɗaya ne a wasu karka na mamlaka ya ce ka ce sha ɗaya ne za ce kai kafiri ne maki Allah ne saboda jahilci kuma malamin mu da yake koya mana fike mu karana an taba tura su jami'a sun tura su zuwa wani kawai muna nan lokacin muna aiki aka ja ka tara su ana masa bayani shi malamin ya tashi ke masa bayani yadda ake wankan janaba shi wani ya tashi da cijo ya ce kai ka daina mana rashin kunya muna tare da iyali ka zo kana mana zancen wankan janaba ku kuna da ruwa da kuke lalace shi don na san da iyan namiji da ya kuma shi zuba ruwa ciki na baki daya yake rashin kunya kamar mangara Allah ya ce manzo Allah ya ce ka daina shiga da sha'anin mu da iyalan mu kuna da ruwa da kuke barna a cikin gari mu mun yi wannan abu ci da ya shi mu zuba ruwa cikin mu baki daya malamin ku kai wanda bai wuce shekara goma sha biyar ba to amma yanzu ku duba cikin mamlaka ana neman yan takifi na addini da suna da gugurmaya na rayuwa wanda sun sa amurka gaba ina ne to abin da yake wahade mu a nan fiye da shekaru 20 da aka an samu sawat islamiyya amma illa biyu yake wahade ko illa shi ga mutum na san ajini ina sai karatun amma ba shi da abin da zai ci fakiri ne miski na zama raba to baya neman aiki kuma ina zaune shi kuma ga karatun shi da littafi ba shi da littafi aslan ma wasu suna sa da littattafai su don su ci kuma baya son aiki mai zafi duk aikin da zai wuni yana yi da kai ba zai yi ba ga shi nan ya yi kaman abin nan bakin gawai ga ta hajjudi ga komai amma fara zai yi karshe ci mafi yawa talibai masu da muka mulahaza lalaci ba ya san aiki ci kuma ba zai iya rike kansa ba ba zai taimaka musulunci ba kuma mutum ɗaya ya zama kamar abdulhamman bin haufi. ina iya kare mutuncinsa iya na kare ajininsa ina iya kare sauran yan wansa da dukiya da imani da karatu to amma mun ka lura zaman mu billahi lazim zaka yi kuka mutane ba su san aiki kuma ba su da karfin dawama akan ilimi lokacin da na fara karatu na abin man jafar gandu na ga matasa suna son karatu domin wannan taron da aka yi in ba gumbaz ba ba wanda zai tara wannan jama'a maka haram shi sa malamin mu sun zo sun gani na shi su ya tashi su ga waɗannan yaushe ne suke son addini har kuma ba a ci gaba wallahi ba gumbaz ba wanda zai hada wannan a taron haram babu shi da usaimi shi wani malami yanzu malamin jami'a na kira dan abin da muktar sun jiji shi kawai zai tara maka wannan al'umman da ake to an gan ku haka da son abu amma ku rike abun da za ku iya rike mu shine neman ilimi wallahi ilimi mai amfana shine kawai zai fito da mu a cikin wannan bala'i da muke ciki ilimi kuma ilimi mai amfana shi ma laifi mangana ilimi mai amfana ilmu nafi shine abin da yake akwai amma ba samu ilimi mai amfana ba ba ce kowai ya zama ka bayan da bayan Jafar ke muku bayan kowai ya zama haka wai zama asara cike talibi na mina ma asara shi zai taro tamboyi kai ya kure ka mai kure ka bai saki shi ba Allah na gabansa ba to ba wannan ilimi muke so ba ilimin da zaka shirya da al'umma ilimin da zaka kare mutuncinka da jama'anka wallahi kuna da lalaci wajen ilimi kun fi sauraron ilimin da karantawa to in za a yi ilimin to wallahi canji mu zai fi soja baki ɗaya afirka ta yamma shi mun zama mutane mushkila mu akwai yan boko mu da yan siyasa mu wanda sun dauki wannan ajinin wasa ne tunda ba su taba karanta tarihi cikakke na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ajini ne ku san cewa tunda Allah ya fito da alfajirin duniyar nan ba wani mani da ya kai manzo Allah ba kuma ba za ka taba samu amma ku san cewa gazwatu uhud da manzo Allah ya hadu da al'umman kafirai duk irin matsayin da Allah ya bashi a cikin mafarki shi da manzo Allah ya sai ya roki Allah da kuka da awaye da sunaye Allah kyawawa yake roki Allah shi da shi na bakar ya zai kama an sai ce ya manzo Allah Allah ya saurare mu ya karba manzo Allah ina kuka duk da haka ya zai didi ta sahu akai wannan fagen yaki wannan annabi ne gazwatul uhud aka zo aka kashe masa sahabai guda saba'in ina ciki kuma aka fita masa a korinsa aka fasa masa kai jini na zubar ya ce kaifa yafla qaum shaju nabi'a manzala ne manzala ne sallallahu alaihi wasallam ya je khaybar aka ba shi abinci fazil dan bayan wadiya arniya ya doci abinci ya ba manzala manzala ya ci yayin da manzo Allah yake kwanciya rashin lafiya na mutuwa ya ce na na Aisha ya ce Aisha kin ga abin da na ji Khaibar ina ji shi har yau abin da ya tafi da manzo Allah lahira ke wallahi abin da ya tafi da manzo Allah lahira ke kin Allah da manzo Allah abin da Yahuda da Arna suka yi ma manzo Allah kina kan wannan ajini manzo Allah ya bar duniya akan fasin da ya Yahuda suka ba banda abin da ba zai ci a gidan sai kai shi kai wata uku ba da abin da za a zo a masa tsoro kai a jabir ya ce gaza ta handaka ya yi kwana uku wallahi ba ta ci abinci wannan annabi abin da ya siya cikin wannan gugurma yake na bar duniya wannan addini muke wasa da shi ta kaka wuce kanta wannan rayuwa manzon Allah har ranar da ya bar duniya a sa shi a cikin kaburi da irin waɗannan da manzo Allah ya gani da yunwa da tashi hankali da gazwatul azab da aka kai wani lokaci manzo Allah yana kiyamun laili ya ce wa zai ji ibn arnan na fala hujjana wallahi ba wani sahabin da ya tashi saboda yunwa da tashi hankalin da ake ciki shi da ya zai ci da Huzaifa tashi ka je ka gani me yake cika ciki wannan ajin manzo Allah ya saya ina zuwa gida kafin ci wannan kayan shi da gida zai ci ba karasa ba ga yunwa ba da iyalansu ba suka je kuma Bani Kureza suka yi kwana 20 da wani abu da wannan jinin kuma aka zo aka masa wannan kwazin ya bar duniya ya mutu haka aka zo aka kashe shi na aka kashe shi na Umar haka shi na baka sha wahala shi kuma ya yi yakin a mutanen ahli lidda kuma aka zo shi na Usman aka kashe shi aka zo aka kashe shi na Ali akan wannan addinin ne e eh, akan wannan addinin Imam Malik aka hana shi fita sallan jami'i har ya zo mutu akan wannan addinin aka sa Imam Ahmad shi kwana takwas ba ya ci ba sha an sa masa kwa. akan wannan ajini ne ibn fojo ko haji bai tafi ba nan ina ta fama da birkani to nuna mana wannan ajini mu mai shi yayi zan fita wurin Allah ajini ko za ta ba fahimtar sa ba wallahi shi ilimi dan Allah ya fanna kuke muna ta yi mu ba ma tuhumar akidan ku amma wallahi ba sa yi da gaske ba wallahi zan zan sha gaba Allah wallahi zan bi a neman ilimi a kyautata niyya kuma a roƙi Allah a hana ido bacci a rinka azumi kuma a roƙi Allah dacewa don wa Allah tafiya yake in ka lura Afghanistan shekaran su hudu da yawa kiyamun laili da tahajjudi amma duk duniya yanzu sun sara hannunsu baki daya ana ta kashe su kamar gashi ba a shigo masa abinci ba a sai masa kayayyaki, ga wannan sanyi bala'i suna ciki kuma kowane duniya ya zara bakinsa an kyale su suna na suna mutuwa rantarar mu da muke zancen shari'a a nan shi wani su ba wajin da ake yi ba wani neman ta zancen shari'a kana ya ce kai fitina kake so inda malami yake faɗa wallahi rabbul kaba a sami shugaban da za a masa nasiha maka yi shari'a wallahi an maka gada wallahi an maka gada duk wanda ya yi shari'a Allah wallahi huta duniya bil lahira Amurka kenan da amma da shi awal ma yajibu Allah al-mukallafi bisa yanzu tashi da suke ciki, Allah kawai ne sai in ba rawa ba shi shan kwaya to amma mu muna da kibla mu amma yanzu al'umman duniya suna so mai ajinin iri na america kuma abinda ba zai taba yi baki shi sabin da na ji daɗi da amerika ta aika takarda ta ba sojiya cewa makarantar islamiyya gyara islamiyya su suke rushe ajini yanzu na ake gina kulliyar shari'a ya kai nan da sabon titi ce yanzu za a gina yanzu kuma za a yi shi yanzu kuma za a ji ne da suna jin tsoro ne al'umma irin ku sun takura masu ko fara bai zagi usama yanzu ba san muna tarkace a nan wai na kana fara na ce kai kai shiru saboda addinin ko yana da yanci wani soja yau ya yi magana ko da ya ritaya wani soja Allah ya samu samu sojoji musuluncin haka wallahi mutum nan na ji Allah ya fi masa kurakurinsa da safe BBC ke fada cewa yanzu akwai wanda aka gaya jami'an sojoji da suke a nan baraki baraki aka je aka rubuta darasi mai cewa musulmi za su kai masa hari dan Allah kamar yanzu baraki a nan mu tashi a kai masa hari mu samu mai akwai yan uwan musulmi akwai masu kiyam lili akwai masu taimaka musulunci kawai albashi mina wahara yasu mu je mu kashe su dan hauka to amma ba wanda zai kare mu da wannan kici kici aka hada hinjiya da Pakistan yaki za a yi haka za ta faɗa wannan koya zai jefa mutum da ya kashe shi a ce to su ji a farsu kai sha za hada yaki saboda ka hukuma su ji tsoron Allah su kare waɗannan fitintunin da yake tashi to laifin a mu yake kare muna jin wazi aiki da shi ya gagara muna jin wazi neman ilimi ya gagara muna jin wazi neman halal ya gagara muna jin wazi muna kyama mu taimaka yan wa wannan abun kuma manzo Allah bin da ya rahim shi haka yi da'iman jin ka yake saukan na fata wannan karatun an laisa sa albarka ciki ni na mamaki ma da ya zo yi wannan karatu baya jin daɗi ban san abin da ya sa ya yunkuro ya zo da ni ne na hana shi zuwa ya je mai ya ta fama rashin lafiya bai fada ba bani wallahi ni ban san abin da zai sa ya zo yi wannan karatun ba to amma shi ya fita ku kuma kuna ciki ya ba da haƙƙinsa saura sauraka yan wa dan girma na mu canja wannan karatun da zamu shi sa kun je mun dauki fatara ba mu karatu ba muna sa canja tafiya Allah akbar Allah akbar na tashi ba zan nan ba na zan daina wala ba zan iya ba na tin nafsan wallahi ɗan Kaduna suka bugo mu waya suna cewa dan girma Allah mu kokar mu hada kai man Jafar ije yi tafsira can za a sa shi wani irin ko America ne a sa television shi an saka yi karatu can ashirin suke su yi ban da dubu da suka zo bandi kuma in a boci kuma to muna nan amma munan abin ya zama ya zama tashi hankali sau aka karatun wai suna wahala wallahi yanzu akwai almajir mu suna nan akwai wanda na gyara shi ya zo nan mu wanzani ne ina neman karatu zai yi na ce ba za a ce ka ba ya ce na yarda daga zariya zan san yi karatu sau aka mutane suna fito da gurje su zo yi karatun amma munan mu yi karatu mu tashi Allah akbar amma ba ma sai mu aiki abin da muke faɗa duk yan sanda ne a saka ku shiga yan sanda ku shiga sojojin ku shiga ko ina ku shiga cikin siyasan ba ku adawa da dan adam kowaye shi wala shi da yakin Allah shine sunnan mu ba ma ki kowane irin mutum wallahi wanda suke tare da mashugabannin la'alla akwai mai fi nasu mu muna ci Allah shirye su wai su kuma suna bin su kwaci kudin su mu kuma iya da suka kai da lalacewa muna cewa Allah shirye su din mu haka suna koya mana saboda ni ina gan karatun nan wallahi ban na ja izami ma in ja fa bare dai daina karatun ma wallahi da dai daina karatun don mutuncin da muka ga yan Maiduguri suka yi anan iya mutunci malami ke wallahi mun ga wannan mutunci ba wai alfahari ba da ya rishi lafiya a can in wasu ka ba labarin da aka kontrol sa na ga munan akwai lokacin da aka kai na asibiti da na warke kwana tara zan fita aka ban takarda na gan dubu hamsin shi na sake zama sabon zama kuma almajirin mu ne shi ka ce na shiga hotel abuja to irin waɗannan abubuwan da babu misalin zaman fike kanmu irin waɗannan shan wahala duniya ne ban ce ku kallaba mana wani mu yana mu ba da kiman ilimi mu mutunta a junanmu kuma malami ba ce ci saraka ba ba ce mu zama kawo saraka ba kuma mu yi aiki to aikin mu taimakon juna dan kasuwa ina taimaka malamin da gyaran kudinsa mai zaman banza ina da kafin shiga soja idan an ci a yaki arnan da yaki arnan dan sandan da ake magana shiga ciki da ilimi da hankali ranar da matan za su yi zanga-zanga ina gida shi na gan wani almajirinmu na gan shi almajirin nan daga gaske shi yazo na ga ya cinye fuska da malam baya nan na ce yaya ya ce na ji cewa mata za su yi zanga-zanga na usman burfana kuma na sun ba da shawar ku dakatar da shi na ce wannan abu ya fi karfi usman bin affan muni kullum sai hada ne to mai jafar ba duniya suka hadu a can amma iyali na suna ciki iyali man jafar suna ciki su ne awwal mai yaji suna gaba amma ba mun ka shirya ba amma sai ga maka abu dai ka je ka ga komai zuwa za a goda masa a nuna masa abin da ya yi daidai ne a mai taimaka mata a shirya da su takardar haka za ka amma a cikin malama ko wanda ya ce matan sun fita a harbe su an yi wannan to bai mamaki ba shi da aka sai aka kanta takardar gwamna ya gallin an yaudare shi to kun shiga yan sanda ko kun shiga cikin aikin security ku za ku taimake mu da irin wannan taimako don mafi kalmomin da ake kai masu ba haka muke da shakku ba Allah ubangi ya fi mana Allah ya kara kiyaye mu Allah ya jika iyayen mu taliban kuma Allah kara kiyaye su da Allah kara manta da waɗannan taliban nan suna cikin bala'in sanyi Allah ya shirye mu da su baki daya Allah ya samu dace bayan wannan taliki na wala abdulhab wanda yake da matukar muhimmanci tun da shi ya taɓo mu ne kan matsalolin mu wato a gaskiya ni ba wai zan ce na gaji bane ba amma kusan sai in ji idan zan faɗi waɗansu matsaloli da suka shafe mu kamar ma ba zan iya faɗa ba don sai kamar faɗin baya da tasiri kawai kusan abin da na ɗauka a cikin aƙida a cikin aƙida ta abin da nake ganin shi ne daidai kuma zan iya faɗa kuma na karance shi in faɗe shi kawai in faɗa kar ma in tsaya in kalli mutane sun yi aiki da shi ko ba su yi ba domin in za ka yi ta kallon wannan ranka zai taɓa ce in nan garin ne a tsakani da Allah sabanin waɗansu garuruka mutanen maiduguri na a gaban ku suka zo nan mutum ashirin mutum ɗari da wani suka kwana a masallacin dorayi gaba ɗayansu cikin su har akwai 'yan majalisar dokoki na jiha cikinsu akwai likitoci daga teaching hospital cikinsu akwai 'yan kasuwa cikinsu akwai kaza amma duk suka manta da wannan wallahi da na ji gida kasa bacci ne kawai a ce waɗannan mutanen sun zo saboda ni mutum ɗari da ashirin da wani abu kuma duk ababen da suka fahimta gwargwadon hali ka faɗa musu za su aiwatar a aiki bari faɗa muku abu ɗaya tak shekara uku da suka wuce baya ne wata faɗakarwa da ke nuna mahimmancin a samu waɗansu 'yan kasuwa ko da ƙananan 'yan kasuwa da za su yi wani asusu na ayyuka na musulunci dan aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza dukan su kananan yan kasuwa ne su kai can sama malawan ba da suka yi wannan asusu a cikin kananan hukumomi 22 ne ko da uku na jihar Borno bana ba inda ba su tura malami je yi tafsiri ba da wannan asusun nasu duk malamin da zai tafi suka dauki nauyin gidansa har zuwansa da dawowarsa da kayan sallan iyalinsa nan Kano ya zami mu yi wannan yana da wahala wallahi yana da wahala kwarai da gaske kaɗan daga cikin da za su yi wannan wato abin da yake bani mamaki a Kano kai baka roƙi mutum nashi ba in kuma ya ganka da wani abin da bai san ta inda ka samu ba kuma yana jin haushinka ka kuma ya maka tambayoyi ya kai ka samu shi fa in ya samu ba ka da ikon ka tambaye shi yayi ya samu to sai kan to wannan yana da ban mamaki kwarai da gaske ya dade yana daure mun kai ni dai ba na tsammanin wani abu ko na rashin lafiya ko wani matsala waye kama ni a Maiduguri wa ce wai na je wani wuri na biya bil asibiti sai da kan ba na jin haushi don na biya din amma a can ina mamakin ƙoƙarin su din na biya din a cikin tafsirin bana lokacin da rufe tafsiri sai da na ambaci waɗansu daga cikin yan uwa likitoci ne musu godiya cikin sara ko professor buwala wanda ke kirista ne kirista ne amma abin mamaki kullum da dare sai ya tsaya ya kalli tafsiri kafin ya kwanta bacci a talabijin wani lokacin na je asibiti da safe zai ce da je ka kaza ka kaza ka kaza kuma ya yi aiki ma a kasashen waje babban mutum ne a aiki irin nasu amma abin da yake cewa ba wai sai na zo asibiti bayan ina da bukatar duk inda yake buga masa wayan bani lafiya almuhim za ga ko wani nau'i na kimanta ko appreciating dangane da abin da kake wanda wannan yana kwarawa shi mai yi din kwarin gwiwa yanzu yana da gata cikin al'ummarsa yanzu kuma abin da ke mai amfani ne kuma wani abu biyu da na sha da muka sha tattauna da malam Abdul a garurka da dama za a ga ɗalibai suna cewa suna son su zo su zauna ko aurina ko malam madal arusi ko yi malam su karatu to malam abdulhab yana da kokari kwarai da gaske sama da ni yana saukar mutane a gidansa amma ni ba na saukar mutane a gidana san ka'ida ce wannan kowa da irin yadda ya dauki ka'ida a cikin rayuwarsa cewa ne ranar da zan sauki mutane a gidana shine ranar da nake da inda zan sauke su da wurin kwanan su da ban ɗakin su da ba su takura mun ba su takura iyali na ba kara zo ana a rufe can wani zai bata can a toshe nan wani zai bata can ni ba zan iya wannan ba amma Abdul Hab Allah saka masa da alkhairi yana da wannan gurin wani irin da shi duk ranar da Allah sa na sami yalwar wuri mutum zai wannan wannan maganar sa waɗansu yan uwa a wani gari mutane suna da mamaki kwarai da gaske suka je suka nuna muka shiga wani gida suka gani suka ce wannan yayi maka da ce eh ya yi zama mutum da mata hudu na ce kwarai da gaske zai isa a wadace sai kuma fito ka fito wani makwabtansa suka nuna ma wani gida mai daki hudu ko biyar kowane daki daban dakinsa suka ce yanzu wannan in za a yi zama na dalibai zai ci mutum na wajen lissafa alal kalli zai ci mutum ashirin tunda mun yi manyan dakuna ne bayan kanana a wadace zai ci mutum ashirin suka ce to wallahi wannan tsarin da muka taba ji ka faɗa rannan aure kaza aure kaza in za ka zo ka zauna a nan gurin ɗaliban su zo daga ko ina ka ka karantar ka yayi mu za mu ciyar da su a wani gari ne wallahi kuwa <laughs> to amma anan ba haka bane ba san san san anan ba haka bane ba sani wani ban ce duka ba ban ce duka kowa da kowa aka yi ba amma idan wani ya zo masallaci ya sa banka ya so masallaci ya sa ballan tarki gani yake kai malamin yayi wa karamci zai nuna maka fa gashi nan na sa banka ko na sa ballan tarki ka gane idan ka ce masa Allah saka da alkhairi idan wani yayi wani aiki a makaranta so gani yake kai malamin kaɗai yawa ihsani muna da waɗanda suke ɗaiɗaiku masu himma da kwazo muna fatan ubangiji ta Allah ya karfafa gwiwarsu su gaba da yi amma ba su da yawa ne kaɗan ne ba su da yawa ne kaɗan ne wallahi wannan shi ke kawo mana cikas ayyukan da'awa a nan to amma kowane lokaci mutum na iya yin iyakace inda zai tsaya ba mu fatan aje inda za mu dakata mu ce mun gaji amma dai mun san cewa Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa abudun mun san Allah ya ce duk inda kake ka bauta masa wannan muna rike da fasaran wannan aya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sanarwa ce sanarwa ce karatu mun gama gaskiya ya mana abin abu ya faɗa ba na jin daɗi tsakani da Allah tafiya ta kuma tana ta zo kusa da tafiya ban san koye su bane ba amma dai na ina jin kanshin tafiyar ba. koma makaranta ke to amma tun daga gobe asabar har yi zuwa laraba ko in alhamis bi iznihi ta da gobe asabar ladi litinin talata ba kwanaki hudu ba jere dukkan su zamu yi amfani da su ne wajen karanta littafin riyatu salihin na ungogoros insha Allah tun daga gobe asabar har talata Um, laraba ni da malam abdulhab muna da lacca da zamu gabatar a masallacin juma'a na ibnu abbas da ke rijiyar lemo tsakanin magariba zuwa isha'i daga talata din kila kafin talata na san ranar ta zan san kuma karin riyadu salihin din ko rashin karin sa dan ina san kawai duk kwanakin da suka rige min riyadu salihin kadai zamu hikimar anan gurin shine gidan talabijin na kaduna na ditv mai zaman kansa suna sa littafin riyadu salihin din tun daga inda muka tsaya har zuwa inda muka tsaya yanzu sun kure mu ba mu da sabon kasa tun da an da ba a yi karatu to tun duk mako ana sawa ne ala kalle idan muka yi karatu na guda bakwai ko guda takwas wannan zai ba da dama a samu daman sawa na wata biyu masu zuwa nan gaba kenan balantana in an kai kwanaki goma kila a samu kwata guda cikakkiya shine dalilin da ya sa ba zan koma kowane karatu ba sai shi wannan riyadu salihina sai tafsirin juma'a ko da guda ɗaya ne za mu samu biyu in ya kai biyu fa biha wa ni'mat amma duk ranar da ba juma'a ba kai tsaye kawai riyadu salihina za mu yi a ungogoro tun daga gobe idan Allah ya kai